Evet Açık Radyo'da Açık Dergi programı devam ediyor. Müziğin başka türlüsü köşesinin içerisindeyiz. Sumru Ağır Yürüyen'le. Merhaba ilk sen Mavi Tuna. Nasılsınız Sumru Ağır Yürüyen? <laughs> çok iyiyim şahane. Çünkü çok çok e, güzel bir konuğumuz var. Onunla birlikteyiz. E, program yayınlandığı sırada Gitar Kafe'de zaten bir konseri olmuş olacak. Evet, ve olmuş kooperatifte. Sevgili Yorgis Sakelaryu. Welcome. Welcome. Uh, thank you very much for having me here. We are very glad yes. to have you here. Georgis aslında e, deneysel çağdaş müzikle ilgileniyor evet. E, şeklinde sınıflandırılıyor. Ne kadar sınıflandırılabilir bilmiyorum. Bu zamanlarda müzisyenlerin yaptığı ama e, fakat kendisi ses topluyor e, ve de <clears throat> bu çevre seslerini bir şekilde elden geçirip besteliyor yani bir evet. araya getiriyor, tekrar bir araya getiriyor. Hı hı. Evet, frekanslar, sesler, alan evet. kayıtları, sessizlik daha çok onun müziğini e, tanımlarken, tanımlarken şeyler. kullanılan evet. Evet. Kendisi kullanıyor mu bilmiyoruz evet, ama. Bakalım kullanacak mı? so <laughs> the, the, these words, frequencies, noises, field recordings, silence are the most used words to describe your music. How do you describe by yourself? for me, uh, I guess the best way to understand the world is through listening. As a character, I mean, as a personality, uh, I, I, function better uh, when I listen. And uh, ee, en müzik yapmanın en güzel yolunun dinlemek olduğunu düşünüyor Görgis. Hatta ben bir, kendim kim, kim, daha iyiyim böyle diyor. Evet. E, Olayım bu. Evet. Tamam. Okay. That's all. So um, at some point, I realized that uh, the the sounds of my surrounding environment can be captured, manipulated, and brought back into new environments. Yani bu, burada kaydedilen, toplanan, e, saklanan sesler başka bir çevreye Çevrede, götürülebilir, ortama, ortama taşınabilir. It's taşınmaktadır ya da. in that case, specific case, uh, for me, the importance is not the listening to beautiful sounds or reproducing the sounds of uh, birds or um, trains passing on stuff like that, but uh, the impact they have when they are reproduced into new environments, the impact psychologically, mentally, and physically. Yani sadece güzel sesler kaydetmek, bunları üretmek değil derdim. Bunları tekrar belli bir çevreye taşıdığım zaman yaratıcı psikolojik etkiyi tasarlamak, düşünmek. Yani bu önemli benim için dedi yanılmıyorsam. Yeah. We can Güzel. ask another question maybe. Okay, yes. All right. So all the sounds that, uh, that you're interested in are all meaningful, right? This is the criteria. The criteria meaningful. Well, uh, the criteria it's, is signifies to another thing, maybe. No, absolutely not. That's what uh, least uh, concerns me. Uh, as far as the final result, I mean, I relate to the sounds as having the memory and the experience of recording them. Firstly, of course. Hı mm-hmm. Ee, uh, aslında beni en az ilgilendiren şey <laughs> bu, bu anlam, bu açıdan bir anlam aramak. But I work in a more Pierre Seffer approach. Uh, no, distracting, uh, detaching the sounds from uh, their origin and seeing them as pure sound and what that can do to the listener's psyche. Yani sesleri kaynaklarından kopartıp oradaki bağlamından kopartıp tek dinleyicini dinleyicinin e, kulağına saf ses bağla, bağlamından kopmuş ses olarak taşıdığında ifade edeceği anlamı e, evet. düşünüyor. Yani Onlar üzerine etkisi, evet. ruhlarının etkisini evet. düşünüyor. And there is, of course, the part of the manipulation and digital editing of the sounds which can turn them totally unrecognizable. Yeah. Hı -hı. Aynı şekilde üzerinde ya yaptığı işlemlerle onları tamamen e, tanınmaz hale de getirebiliyorsunuz. Evet, yani anyway, initially it's all about the texture. Whether something is, in my opinion, let's say, use the word loosely interesting. Uh, it can be anything from bird singing, which is a bit cliched, to trains passing. I, I don't care about the origin, whether it's natural Hı mm-hmm. -hı. or urban. Mm-hmm. Mm. yani e, işin kaynağı çok fazla da kendisini ilgilendirmiyor. Her şey olabilir işte kuş seslerinden e, ne bileyim tren gürültüsüne kadar. E, yani en başta doku beni ilgilendiriyor dedi galiba. Hı hı, evet. Ee, ilgilendirmiş bir de. Evet. Maybe we can we should hear some yeah. sounds. What shall we what we listen? I think it's best to listen uh, a part of my latest release on Echo Music the 40 49 CDR. Hı hı. it's the second track. Tamam Meka Orga'dan. Evet, so Meka Orga. Meka Orga'dan. The, the band with evet. one member, me evet Mekarga ikinci iki numaralı ıı, parçayı dinliyoruz. Ee, ya ben şey sormak istiyorum ilk, ilk sen sorayım değil mi hemen. Ee, ben so Türkçe sorayım sen tamam. belki Yorgis'e söyleyebilirsin. Ee, biraz evvel içeride konuşuyorduk buraya gelmeden evvel. Kassandra'dan bahsettik. Evet. Ee, yani bir yere girdiği zaman e, o yerin ruhunu hissedebilen aynı zamanda işte bir kahin Kassandra çoğu eski zamanlarda e, ve işte hem iyi olacakları hem kötü olacakları olmuşları geçmişi geleceği görebilen bir hatun kişi. Ben şey diye düşünmüştüm sanki bir yerle ilgili bir yere girip oranın seslerini kaydederken yani daha önceki konuşmalarımızdan gene hissettiğim bir şey. Sadece sesini değil oranın orasının verdiği hisle ilgili de yani bu psikolojik etkiyle ilgili de çok şey düşünüyor. E, bize de vereceği hisle ilgili bir şeyler düşünüyor e, Yorgis. Acaba yani mesela İstanbul'a ilk kez geliyor bildiğim kadarıyla. İlk kez geliyor ve duyduğu sesler ona ne anlatıyor? Yani nasıl nasıl kayıtlar yapacağını düşün, düşünüyor ya da bilmiyorum yani. O sesler ne hissettirmiş? Çok merak evet. ediyorum. Aa I, like Cassandra, transfer, um, uh, let's say, uh, situation or a message, although I don't like the word message because it's too <laughs> didactic. but uh, I hope that, uh, that, since Cassandra has never been believed by anybody, I, yeah. I, get some belief out of the people who receive what I what I present. Well, a- anyway, uh, while you were talking for a reason, uh, the word memories was very strong in my mind. I think that's a very imp- important fact, and I will use the word memories to make the co- to, to, make the connection yeah, the second please. part of the question, because um, for the key word for me is memories. Yeah. Can I translate yes, it course. the first part? Cassanda'nın esas laneti e, kötü şeyler görmek değil. Bunun altını daha önce de çizmişti bizde konuşurken. Sadece kötü şeyler görmek değil. Her şey görüyor Ama o tanrıları kızdırıyor. Tanrıların ona e, diyorlar ki her şey göreceksin ama kimse sana inanmayacak. Evet. Bu açıdan bir <laughs> benzerliğim var diyor benim de aslında. benim e, eserlerimi dinlediğinde ben de ikna edemiyormuşum gibi geliyor dedi. Yanlış anlamadım değil mi bu kısmını? Ee, değil bir de me memory ile ilgili. Evet şey. sorunun ikinci kısmı İstanbul <laughs> meselesi. Bu Kassandra'yı İstanbul'a bağlayacak. Bunun için de hafıza üzerinden gideceğiz. Evet kilit kelime hafıza dedik. So please Yes. Uh, so Istanbul so far is memory free for me. For me, yep. it's only my f- second day here. Uh, uh, until now, what I can only say is that uh, the, the, first thing that I will record as soon as I have the time is uh, the ambience of the Bosporus near Galata Bridge. I yep. found a couple of spots where the ships come and go, and you can hear the seagulls, and there is also this constant uh, hum of the city. Which is, Istanbul is a really noisy city, and yep. although people would consider this to be annoying or whatever, for me it's quite exciting because there are sounds coming from everywhere, and there are different sounds coming from everywhere. So it makes it a really attractive place, and I'm really looking forward to um, have my own sound memories of Istanbul. Hmm, şimdiye kadar sesle ilgili e, bir hatıram yok, bir anım yok İstanbul'a e, dair ama Ee, bir iki yer keşfettim Galata e, Köprüsü yakınlarında işte Senin... martı seslerinden işte çevre seslerine kadar e, son derece gürültülü bir kent başkaları evet. için can sıkıcı olabilir ama benim için çok ilginç ve ben bununla kendi İstanbul ses hafızamı oluşturacağım evet. dedi. Şehrin e, sürekli bir homurtusundan bahsetti evet, bu arada o konuda. Evet tabii ben çok keyifleniyorum bir taraftan da bu İsmet Sıral Kreatif Müzik Stüdyo Yaratıcı Müzik Atölyesi Aynen. etkinlikleri Sırasında da işte Buna benzer yerlerde evet e, müzisyenlerimizle birlikte bir şeyler yapmaya çalışmıştık. Let's talk about more about field recordings, no? Yeah, maybe we can we can listen to one of his field recordings. Very very interesting field recordings. Uh, e, ethnomusicologically and anthropologically, uh, e, they have some other values, I think, and uh, and he brought us um, You're, you're referring to the Anastenaria release, the maybe, ritual. Maybe. Yeah, the ritual. Okay. Well, this is not my recording, of course. It's uh, a 1979 Sorry. recording mm -hmm. of a ritual that uh, took mm -hmm. place in Agia Eleni Seron. Mm -hmm. it's about Anastenaria. Uh, they they walk on hot coils without getting mm-hmm. burned Hı-hı. For me it has a strong spiritual <laughs> um, aspect of course. Evet. Eski tarihli bir e, alan kaydı dinletecek evet, şimdi. alan kayıtları meselesine geçelim evet, dedik. Çünkü evet. gerçekten duyulmasını istediğimiz bir kayıt. Sumru'nun da söylediği gibi evet. birçok açıdan çok önemli bir evet. kayıt. Ama ee, kendi kaydı evet, değil. Kendi ben kaydı değil. Şey Onu özellikle e, altını belirtti. Şey 70'li yıllarda evet. kaydedilmiş bir şey. E, bu esasında bir tören. Ateşte yürüme ve kurban etme töreni. Evet. Why are you interested the this ritual? Well, Yeah, we were talking about memory. Yeah. And the rituals are beyond memory. I, I f- yes, I, beyond. That's. I think it's a it's, it's a step beyond those those rituals. I mean, and ritual and spiritual, two words connected. This, uh, no, may, I think makes our soul go somewhere further. Somewhere further. I, I really need that personally. spiritual ve ritual yani tören ve ruhani olan arasındaki e, kelime benzerliğine dikkat çekerek hı hı. E, bu e, törensel olan şeyin spiritüel bir şekilde, ruhani bir şekilde bizi e, öteye taşıdığından evet. bahsettim. Evet, hafıza ilişkisinden bahsettim. İşte, ha, ötesinde evet, dedim. Evet, o evet. dedi ki buna ihtiyacım var diye de evet, özellikle ekledim. Oh, ikimiz ne biçim çeviriyoruz. <laughs> μιλήσω θυσμό για. Μεγάλη αδερφή μου που πήγατε. σήμερα ας πούμε έτσι είχα και αυτές τις δυσκολίες σήμερα μου παίρνεις πίσω από το Θεσσαλονίκη, Κάναμε κάτι προσπάθειες να το ζώα που θα θυσιαστούν Τα τρία ζώα επάνω στο αυτοκίνητο, του έβαλαν λουλούδια στα αυτιά μου. Και τώρα η πομπή συνεχίζεται με, και με το όχημα αυτό και όλους τους ανθρώπους που, που ακολουθούν. konuğumuz müziğin başka bir alan dinlediğimiz 30-40 senelik bir alan kaydı olduğunu From which label it was? Yeah. Oh, Anastenaria was released on my label Echo Music and was co-released uh, by Editions Zero label from Amphisa. Mm -hmm. And uh, unfortunately, the CDR is now sold out. Really? Oh. Yes, you have the last copy. <laughs> Thank you very much. Ee, evet bu bu CD kendi label'ından çıktı Eko ama müzikten. Eko Müzik'ten ama bir e, başka e, evet. şeyle birlikte bir Onu başka firmayla tutamadım. birlikte piyasada mümkün değil bu CD'yi bulmak mümkün değil. Çok özel bir kayıt dinlemiş olduk. Özel böylelikle. dinlettiğimiz evet. kaydı evet. Thank you. So we have still two or three minutes. Okay. Uh, yeah. Let's talk about Mecha Olga. This is your project and your recording name. What does it mean, Mecha Olga? Uh, in, initially, I in was uh, fascinated by the fact that I was using a computer. Yeah. And so um, the computer was the mechanic part of the project, and I was the organic part of the <laughs> project. really? Mm-hmm. So the, the whole thing was this interaction, the human machine interaction. And a computer for me is not just a machine that I feel like everything, every piece of machine also has some sort of spirit inside mm-hmm. this animistic approach. Yeah. Mm-hmm. So I wanted to see how this interaction would work, yeah. but uh, it was this contrast and balance. Mm-hmm. Uh, as the project evolved, this contrast and balance was un- took and was taken under consideration with issues such as uh, silence and com- absolute noise, or um, academic approach or punk attitude, and uh, at some point. Um, I, even like the contrast of uh, you know as I said earlier, urban sounds or natural sounds. Mm-hmm. So this is all about an ongoing uh, uh, search for balance and contrast. Yes. Mm-hmm. Evet, meka orga, mekanik ve organik yani ilk çalıştığı alet, mekanik bir alet ve kendisi de buna dokunan organik birisi. Bir yandan esasında... Bilgisayar mesela. Evet bilgisayardan bahsediyoruz. Tabii bilgisayarlı olan kayıt cihazından bahsediyor, bahsediyor da olabiliriz mesela. Bunların arasındaki denge ve kontrast. Evet ama... Mesele bu. Mesele bu ama... Sonrasında evriliyor mesele ama evet. şu baki kalıyor ki denge ve kontrast. Ben We thank you so much, Georgis, that you come It was here. a great pleasure. Thank you for inviting me. <laughs> <laughs> it was our pleasure. And uh, what we listened to from your Mecha Orga project, last release, lastly. And how our listeners can find your CDs? Yeah, yeah, yeah, yeah. That's uh, You, they can check the Mecha Orga website. Mecha Orga. MechaOrga.com. Yes, uh, mecha-orga.com. Alright. Mecha-orga yani mecha-orga.com. Evet. Evet. There's lots of nice stuff over there. All right, we will check. Yeah, we will listen to another part of my latest release now. Evet, en son e, albümden 5 e, numarayı dinliyoruz. Five. Yeah, we are very glad to have you, and Thank also you very, very curious about the Istanbul sounds that you will extract. We'll see. Uh, I'm curious too. <laughs>